Les 11 de la nit i 31 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes a Esports 97, ni temps de ràdio per a l'esport, en la sintonia de la 97.7 Ràdio, amb el treball en redacció de Sala Folgado i d'Arturo Delgado al front del control de so. Vos saluda, com cada nit, Manolo Montal. Vos recorde que es podeu sintonitzar mitjançant el 97.7 de la FM en l'aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android, en el TuneIn com la 97.7 Ràdio, en el canal 23 de la TDT i a la nostra web www.la977.com. I a més teniu el Twitter oficial del programa, arroba esports 97 nit, arroba esports 97 nit, on la pregunta que vos fem en el dia d'avui és per atraure l'abonament pesa més el sentiment o els mèrits esportius de l'equip? És la pregunta que vos fem. Per atraure l'abonament pesa més el sentiment o els mèrits esportius de de l'equip. I hem de fer-ho així perquè, lògicament, encara cuetxa aquesta campanya d'abonaments presentada ahir pel València Club de Futbol, ja que en el dia d'avui ha tingut la seva continuïtat amb l'estrena de l'espot, del qual ja vos veníem parlant des de la setmana passada en este programa. Espot rodat a la Serra de Madrid, concretament a Cercedilla del Monte, i que, com deia, avui ha vist la llum Ahir hi hagué una premier, per dir-ho d'alguna manera, utilitzant termes cinematogràfics per als periodistes que acudirem a Mestallà en un bon acte muntat pel València Club de Futbol, però en el dia d'avui aquest spot eh, ha sigut ja visionat per eh, tota la resta de gent, d'amics, i de valencianistes que han volgut entrar per a veure la història d'Ixame que buscava vida intel·ligent fora del planeta i que li ficava els partits del València Club de Futbol per a veure si aconseguia despertar la vida intel·ligent eh, més enllà de les fronteres del planeta Terra. Bueno, pues a mi se anunci... Eh, li pega moltes voltes. Eh, avui he pogut... Ahir vaig tindre una primera ullada i dic eh, eh, m'ha deixat fred, vull veure-lo, vull revisionar-lo Eh, I és el que he fet en el dia d'avui. He pogut revolucionar-lo un mínim de tres voltes. El que me dieu vosaltres és bàsicament la primera impressió que vaig tindre jo en el dia d'ahir. Que te deixa fred. A aquest anunci li falta algun signe més de valencianisme. I dic això no perquè pense que, que l'espot siga roïn. Crec que és un bon espot des del punt de vista del màrqueting, però crec que és un spot insuficient des del punt de, des del punt de vista de l'aficionat. Se'n recordeu aquell spot de l'estudi de la Universitat de València on li ficaven el, electrodos a la gent en el camp mentre li posava per a mesurar les emocions mentre veien gols del València? I se va ser un gran spot. Se'n recordeu d'aquell spot del cambrer valencianista que tenia que aguantar al client vaciló madridista i acabava obriguent una trampilla i caia el madridista per la trampilla, el de a voltes blanc i a voltes negre, però sempre blanc i negre. Ixe es, va ser un gran spot. Se'n recordeu de l'espot de Joaquín vestit de monge, eh, diguent allò de creu, amb la Champions de fons, com si estigueren consagrant la Champions, encara que se va molestar molt l'església, però vamos, últimament entra en compte per quin camí camina l'església de, de València que se molestarà en aquell moment tampoc me sembla malament aquell també va ser un gran spot possiblement estos tres spots siguen a nivell de, a nivell de detalls de cuidat eh, de llançar un missatge i aquests tres spots probablement siguen inferiors en producció i en, i en postproducció a l'espot que avui ha estrenat el València. Però a nivell de sentiment, a nivell del ferro, a nivell de la pell, a nivell del valencianista, crec que aquest spot es queda curt. I és una pena, eh? eh I és una pena, perquè crec que és un bon anunci però a nivell futbolístic mm, li falta alguna cosa. Per això ho estem preguntant, no? Eh, sobre el sentiment o els mèrits, perquè este és un spot que apela molt a, al sentiment, no? a l'esperança de que algo gran, gra, gros perdó, puga passar, algo gran puga passar. I, i això se fonamenta en l'esperança. L'esperança no està fonamentada en fets racionals, si més no irracionals. No? Eh, probablement també en fets irracionals haurà de sustentar-se la idea de València Bàsquet d'arribar a la final de la Lliga Endesa després de la pallissa que ha rebut avui en canxa del Real Madrid. 82-57 per arrencar la sèrie de semis no és una bona notícia per a ningú, per més que li pegues voltes. El millor de tot és haver estat quasi tot el partit, tres quartes parts d'ell, per ser sincer, en possibilitat saltar el conjunt blanc. El problema és que es nota tant el moment en el que el València Basket dona un mínim pas enrere i com ho aprofita el rival, que és el Madrid, que te dona a pensar, que te dona a calibrar, que va ser molt complicat per a València Bàsquet accedir a la final de la Lliga lògicament està la part mental, està la part de la fe, està la fe de la, cre la part de la creença, està la, fe, la part de que aquest equip ja ha guanyat en guany en el Barclay Car Center. Però també és cert que està en la ment i en el cap el fet que aquest equip no va classificar-se per al tram següent de l'Eurocup, no passa dels quarts de final en la Copa i que ara arriba a la Lliga i veurem si es queda en semis. Després li preguntarem a Juanma Romero si això pot ser un impediment per a la renovació de Pedro Martínez. Però és cert que este València Bàsquet, el València Bàsquet dels millors números que un recorda, es queda més en lo bonico que en lo bo. Es queda més en lo efectista que en lo efectiu es queda més en el rècord que en la efectivitat. I això, lògicament, pot acabar sent un problema. Per això, la fe i la creença d'este València Bàsquet ha de ser la de soterrar el que ha passat en la nit d'avui i començar ja a pensar en una eliminatòria a quatre partits partint amb un 0-1 en contra i donar-li la volta oblidant el que ha corregut avui en l'últim quart en la capital d'Espanya. 11 de la nit i 39 minuts. Ràpidament entrem en l'actualitat del dia des de les 5 fotos en el nostre àlbum que sempre obri l'Esports 90 Sentit. Duríssim colp. València Bàsquet perd el primer partit de la sèrie 82-57. L'últim quart ha propiciat la debacle taronja, tal i com ha explicat Pedro Martínez. Estábamos ahí con una diferencia que era asumible, cinco puntos. Eh, bueno, Madrid ha empezado muy fuerte. Felipe Reyes de 5 yo creo que ha sido decisivo. Eh, han estado muy duros ahí, han hecho unas muy buenas defensas, nosotros no hemos metido y nos han castigado ganastas fáciles y bueno, han cogido ahí una diferencia y desgraciadamente hemos bajado los brazos. Es complica Cherisev y es prisa causa, pero la cual Valencia comienza a buscar altres alternatives, alternatives com ara el cas del serbi Filip Kostic. Itàlia comença a oblidar-se d'André després de la negativa de Suso a la Juve. La premsa transalpina ja comença a parlar de Pjanic i Isco com a alternatives. Va definint-se la pretemporada del València amb una primera fase al nord d'Europa i una segona a Anglaterra amb partits davant Crystal Palace i Parmouth continua a l'espera. Tito no vol errar i es pren el seu temps per a prendre la decisió sobre qui serà el pròxim entrenador de Llevant Unió Esportiva. 11 de la nit i 40 minuts. Vos recorde arroba esporge 90 nit, arroba esporge 90 nit. Fem una primera pausa per a la publicitat. Vos recorde, per a tot l'abonament pesa més el sentiment o els mèrits esportius de l'equip? És la pregunta de la nit. Com deia, un primer altern en el camí de seguida tornem avui a obrir lògicament per les semifinals de la Lliga on tenim un equip valencià que és València Bàsquet, encara que avui amb dolentes notícies. Derrota grossa, 82-57, a canxa del Madrid. Esports 97 nit, esport en valencià en la 97.7 ràdio, fins a la 1 de la matinada. un restaurante de lujo, una cena que paga el suegro, un entrante y... Para mí, una langosta, por favor. Si sabes aprovechar una oportunidad de oro, ven al servicio postventa Peugeot porque te hacemos el mantenimiento de tu Peugeot con lubricante total por 149 euros y te llevas un boleto del sorteo de oro de Cruz Roja. Servicio postventa Peugeot. Juntos llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. Disfruta el triple de los playoffs de la NBA en Casino Tirsa Valencia. Pantalla gigante, apuestas en vivo y toda la emoción del mejor baloncesto del planeta. Infórmate en la web del casino. Diviértete con Conduce, siéntela. pero si no hace falta. Mini, 100 euros al mes, mantenimiento incluido. ¿Para qué decir más? En 35 cuotas, entrada 5.940 con 30 euros, cuota final 10.144 euros, TAE 8%, plan PIB incluido. Financiación ofrecida por BMW Bank hasta el 30 de junio. Infórmate en gasa.mini.es, tu concesionario mini en Cuar de Poblet, Valencia. Caroline. ¿Qué? Corre hacia la luz. ¿Y? Sigue, no cejes. Corre, te estás acercando. Ya lo veo. ¿Qué pone? Más cocotas. ¿Cómo? Mascocotas, el paraíso de las mascotas. Ahí va. Ahí voy. Mascocotas, uno más de la familia. Sports 97 nit, el teu equip, la teua radio. Les 11 de la nit i 42 minuts, amb eh, moltíssima eh, eh, impaciència esperàvem el primer partit de la sèrie de les semis que enfrontava València Bàsquet davant del conjunt del Real Madrid, el primer d'ells al Barclay Cali, ara un segon el dissabte també a la mateixa hora, a les 9, eh, i ho esperàvem, com deia, amb moltíssima impaciència tenint en compte les bones sensacions que durant la temporada ens ha deixat València Bàsquet. Però en el dia d'avui, quan ha arribat la primera hora de fer la competició, d'afrontar la competició a un nivell superior, València Bàsquet ens ha deixat una miqueta el dubte, el dubte més que pel partit d'avui, que la derrota s'ampla, 82-57, pel que passà en la segona fase de l'Eurocup i pel que passà en els quarts de final de la Copa del Rei. Juanma Romero, què tal? Molt bona nit. Hola, què tal, Manolo? Bona nit. Bueno, doncs pues 82-57 és una diferència, mmm, diria, dolorosa. Sí, evidentment, no? Decepció avui. Jo crec que eh, no solo per a nosaltres, sinó sobretot per a l'afició no? de, del València Bàsquet, que esperava molt més del seu equip, sobretot després de la bona imatge que va donar en eh, l'últim eliminatori, sobretot en l'últim partit davant eh, l'Unicaja de Màlaga el, el diumenge, diumenge passat, i, i avui realment el, el València Bàsquet és com eh, el partit, ha estat molt seriós, sobretot en l'apartat eh, defensiu, on el Madrid ha estat eh, també incòmode i jo crec que aquesta ha sigut una de les claus de, del partit d'avui, no? El fet de que jo crec que el València Bàsquet no ha aprofitat el fet de que, de que el Madrid no ha fet eh, un bon partit encara que hagi guanyat per aquesta diferència. No? Jo crec que ha sigut més per demèrit de l'equip valencià que no ha sabut afrontar eh, bé ese últim quart on s'ha anat totalment de, del partit i on ha encaixat una, un marcador eh, abrumador no? I, i, que, i lamentable per a un equip que eh, esperaven, eh, evidentment, competirà, competirà molt més. La idea és ja, que competisca molt més, eh, però... Juanma, no me digues que no li està venint al cap a la gent el que ha passat en moments decisius de la temporada. Eh, en Eurocup, en Copa del Rei, i que ara la primera de canvi en semis de la Lliga te peguen i xagaltada. No sé si augmenta els eh, dubtes sobre l'equip encara que queden molts partits per davant, eh? Sí, home, lògicament, eh, jugar una eliminatòria davant del Madrid, pues, tens el risc, i jo te diria que inclús el paper de favorit per a, per a l'equip blanc, no? però sí que és de veres que la forma de Pedre avui no és la imatge que ha de donar la d'un equip que, que estava donant pas, eh, semblava cap endavant, no? sobretot després d'haver fet, repetir una eliminatòria molt seriosa davant l'Unicaja, que era un rival que es temia i molt a la Fonteta, però que el València Bàsquet va superar amb notorietat. 8 davant el Madrid, s'ha perdut, però n'hi ha maneres i formes de pedre i avui el València Bàsquet, evidentment, no, no, no ha competit, no? sobretot en aquest últim quart. Ha estat també molt desafortunat des del llançament del triple. A soles dos ha aconseguit els 22 que ha intentat. Un equip com el València Bàsquet que eh, sobretot depèn molt també de ser, en ser exterior, doncs avui, avui l'ha acusat i sobretot el que més m'ha preocupat en, en, el, en el partit ha sigut aquesta falta d'intensitat, no? de braços eh, caiguts per part de jugadors del València Bàsquet, el Madrid que sense fer res de l'altre món i amb jugadors també de la segona o tercera guàrdia com Donchi, com Hernán Gómez, com Taylor, ha fet el que ha volgut amb el València, amb el València Bàsquet i això jo crec que és el que més ha de preocupar. No? Ara falta, evidentment, que l'equip es reseteixi de cara al partit de, del dissabte per tant d'oblidar lo de Wii el, el més pront possible, però lògicament queda ahí un, un pozo, un, eh, pues ara mateix eh, difícil no? d'oblidar per, al, per a l'equip valencià. Se desenxufa amb massa facilitat València Bàsquet en les grans cites? És la gran pregunta. Pues eh, es un equipo que sol ser molt consistent a nivel mental, ¿no? A mí lo que m'ha preocupat és que haya encaixat 35 punts en, en 10 minuts, ¿no? Que per a un equip com el València Bàsquet eh, per a qualsevol és massa, però sobretot per a un equip que treballa sobretot l'aspecte defensiu, pues me sembla una autèntica barbaritat, no? Jo, de veres, que, que avui he vist a un equip que estava eh, irreconeguble i, sobretot, el que més eh, m'ha, un poc, no?, m'ha eh, donat l'alarma, no?, el fet de que des de la banqueta tampoc es trobarà la solució, com ha passat també en altres eh, partits, no? Jo crec que n'hi ha de vegades que n'hi ha que canviar quan les coses no funcionen, ser més radical i pot ser, per a mi és una opinió personal, quizá actitud un poc conservadora o de tranquil·litat que, que de vegades eh, pot ser necessària, però en situacions com la d'avui jo crec que hauria d'haver capgirat totalment el eh, que era l'esquema, el dibuix de l'equip, eh, per tal de revertir la situació que ja se sabia que anaves a perdre, però per tal d'evitar un mal, mal major com, com així ha sigut. Eh, eh, Juanma, eh, pot passar factura mental de cara al segon partit? És la gran pregunta que tots fem ara, a hores d'ara. pues anem a veure no? com reacciona l'equip. N'hi ha algo menys de 48 hores per al partit de dissabte. L'equip no torna a València, s'ha quedat a, a Madrid per tal de demà eh, treballar i entrenar al Barclaycard Center, on avui ha, ha jugat el partit. I ara mateix jo crec que és el repte, no? Eh, al marge de treballar aspectes tàctics, jo crec que sobretot eh, ha de recuperar a nivell mental l'equip perquè avui eh, veient cares no, de jugadors com John Surna, sobretot, que ha fet un gran partit, ha sigut el millor de València Bàsquet, però Surna, eh, Hamilton, Vives ha estat desaparegut, desquiciat també en la direcció de l'equip, eh, Diot també estava reclamant més intensitat als seus eh, companys, no? era una, una situació d'impotència no? per part d'alguns jugadors y ahora mateix yo creo que eso es lo que más ha de treballar tanto Pedro Martínez con la, resta del coste técnico, porque eh, es de ver, es de veres que está perdut avui pero el dissabte se de nuevo de cero, la eliminatoria va 1 a 0 en, en contra pero encara resta en partido el Valencia Basket encara la opción de poder sumar una victoria que capgiraria de nuevo el factor cancha y en la fonteta pues a lo mejor el Valencia Basket podría, podría hacer algo, algo grande. ¿Podéis sentir a Pedro Martínez de Juanman a la tele durante el partido? Sí, eh, al técnico del Valencia Bàsquet que hablaba del les que per ell han sido importantes... ...y que han marcado el desenlace del encuentro. Estábamos ahí con una diferencia que era asumible, cinco puntos. Eh, bueno, Madrid ha empezado muy fuerte. Felipe Reyes de cinco yo creo que ha sido decisivo. Eh, han estado muy duros ahí, han, hecho unas muy buenas defensas, nosotros no hemos metido y nos han castigado con canastas fáciles y bueno, se ha cogido ahí una diferencia y desgraciadamente, hemos bajado los brazos, desgraciadamente porque no es, una buena noticia para, para nosotros, no es algo por lo que debamos de estar contentos, pero también creo que hasta ese momento pues la diferencia en un partido en el cual no estábamos acertados no estaba siendo tan grande como la que se ha visto al final y el técnico del Valencia Vázquez, que precisamente también hablaba de ese aspecto emocional y sobre todo mental ¿o nada de intentar recuperar el equipo de cara al compromiso de este próximo disapte Bueno, ahora evidentemente tenemos malas sensaciones porque el resultado es, grande, la diferencia es grande y obviamente pues estamos dolidos, pero efectivamente tenemos que recuperar y, pensar ya en, el próximo partido e intentar hacer las cosas mejor, eh, recuperarnos mentalmente, porque bueno, pues creo que que no todo es táctica, también hay que estar pues, pues con, buenas sensaciones, no, no, desmoralizarte si no metes, ¿no? O sea, bueno, ser duros mentalmente y, bueno, pues, pues trabajar para, tener una, oportunidad mejor que la, que la de hoy. Lógicamente eh, está en parlant de eh, cómo este Valencia Basket que está consiguiendo grandes números en la regularidad en el momento puntual del cara a cara, bueno, li flaquegen les cames. La pregunta, Juama, si el equip no passarà a les semis, semis en Lliga no arriba a segona ronda en Eurocup i eh, quarts de final en Copa, posarien dubte el treball de Pedro Martínez a l'hora de eh, ser plantejada la renovació de l'entrenador de València Bàsquet o creus que passe el que passe València Bàsquet confia en l'entrenador català per a la propera temporada? T'he de dir que a dia d'avui, o almenys fins al l'encontre, el primer encontre d'avui, havia plena confiança en l'entrenador, no? perquè encara que els resultats, com tu comentaves, no han sigut bons ni en Europa ni tampoc en la Copa del Rei, en Lliga el mínim exigible a l'equip era arribar a les semifinals i s'ha aconseguit. Altra cosa és saber com es desenvolupa la sèrie, no? si, si al fi el València Bàsquet pot guanyar algun partit, que és el que eh, podem esperar tots, pues, evidentment pot canviar la, la situació, encara que després te puga eliminar el Real Madrid, com va passar la passada temporada, on se va perdre 3 a 1, però l'equip va, va competir, va lluitar molt bé. Altra cosa és que a lo millor l'equip es deixa anar en esta sèrie, eh, cloga per 3-0 i donant una mala imatge. Aleshores, eh, n'hi hauria ahí que analitzar més coses i també inclús conèixer l'opinió de Pedro Martínez, que te repetís, eh, és, ell ha sigut el protagonista de que encara no hagi renovat el seu contracte pel València Bàsquet. Ja a Xener, el València Bàsquet va voler renovar l'entrenador, Pedro Martínez va dir que fins que no acabara la temporada no anava a signar ja a negociar el seu nou contracte i per aquesta situació ara Pedro Martínez no és l'entrenador del València Bàsquet la pròxima temporada. Pues doncs igual eh, ha volgut aguantar tant que se li pot complicar la cosa. A les 9 el segon el dissabte, veritat? Efectivament, a les 9, el segon encontre, com sempre, el contarem des de los, les 9 menys quart, així a la sintonia de la 97. ràdio, al Superbàsquet, i dimarts també tercer partit. Esperem que n'hi hagi un quart, perquè això significarà que el València Bàsquet ja, ja ha guanyat algun partit i a veure si pot ser este, este dissabte. Perfecte, Romero, gràcies. Adéu, Manolo, bona nit. 11 i 53, tanquem eh, la informació del València Bàsquet a la del València Club de Futbol. Des del eh, mateix eh, dilluns, si no recorde malament, vos venim parlant del serbi Filip Kostic, del jugador que eh, de l'Stuttgart que s'uso ha vist, del serbi. Vos hem explicat els pros i els contres, el però és que, tot i que Stuttgart demanava 15 quilos en un primer moment, el descens a segona pot fer que el jugador per menys de 10 milions d'euros pugui eixir d'Alemanya o de l'equip alemany, per, este, per dir-ho d'alguna manera. Eh, veiem el gran problema en A, el sou, perquè el futbolista, el València ofereix un i mig com a fitxa per al futbolista i a hores d'ara el futbolista ja està pràcticament cobrant fixe sou en Alemanya, per tant, si se'n va d'Alemanya seria com a mínim per dos, i a més a més vos diuen que hi havia tres equips, Schalke, Wolfsburg i Leverkusen, que estaven pendents del Servi Kostic. Per què el València es fixa en este interior esquerra, en este serbi de 23 anys que li diuen Filip Kostic. El València es fixa en Filip Kostic perquè Suso, que està treballant totes les alternatives, comença a pensar que molt probablement el València no va poder accedir a Denis Cherichev, tot i el carinyo, tot i eh, el, eh, la bona acollida mostrada pel club al jugador rus del Real Madrid, la veritat és que a hores d'ara el València sap que n'hi ha un entrebanc grandíssim per a que Txerichev continue la temporada vinent en el València Club de Futbol. I aquest entrebanc no és un altre que un equip que està a 45 quilòmetres de distància, li diuen Villarreal. Una volta, Marcelino García Toral ha comprovat que el Barça fa efectiva la clàusula de recuperació de Denis Suárez, ha exigit per activa i per passiva que l'opció número 1, sí o sí, me parlen des de Villarreal que més que una petició és una obsessió de Marcelino García Toral és la de fitxar Denis Cherisev. I a això hi ha que afegir-li que el Villarreal no està tan econòmicament apurat com el València, ja vos venim també comptant des del dilluns, tope del fair play financer, hem d'afegir que el Villarreal, a hores d'ara, Fernando Roig, té molt bones relacions personals amb Florentino Pérez, la clau del Real Madrid, i que per això el Villarreal pot optar per aquests diners que té el Villarreal a no una sessió, si més no un traspàs. Per tant, en la bona relació Real Madrid-Vilareal, en els diners que pot afegir el Vilareal i en la exigència de Marcelino García Toral després de, Verde, de Pedreder i Suárez, el València comença a veure molt lluny la possibilitat que Denis Cherisev puga continuar en el València Club de Futbol la temporada vinent. En principi, tots s'acomiadaren d'ell en el vestidor, diguent-li t'esperem a en juliol, però la pinta que té, Salva Folgado, que tal? Molt bona nit. Mm, què tal, Manolo? Buenas. És que el 4 de juliol, Festa Nacional dels Estats Units, Denis Cherisev, que és rus, no va estar en el vestidor del València. Mira al, quin mejo un jefet. Al final, Manolo, ni, ni Cherisev ni, ni Halilovic, perquè el croat, també per les altes pretensions econòmiques que sembla que, que demana... Ja parlarem en el seu dia, sí, recordaràs en esta sintonia, Manolo, i ens eh, va donar llum al respecte des de Gijón el company Pablo García Cuervo. ya parlaba de que, bueno, que el Valencia podía estar perfectamente interesante en, en Halilovic, que la ficha que ya percibía Halilovic en el Bar era de 2 millones y mig de euros eh, nets, nets per temporada y que, evidentemente al Valencia le costaría muy cara la incorporación de, de Halilovic, si finalmente accedía a comprarlo como si simplement es feia càrrec de la, de la fitxa o del sou anual. 2,5 milions d'euros eh, nets per temporada uh mhm. -huh. automàticament Manolo catapultarien a Halilovic cas d'arribar a la disciplina del, del València pues, eh, el segon futbolista millor pagat de la, de la plantilla per darrere d'Àlvaro Negredo. En aquell moment ja parlàrem de la dificultat per la fitxa del futbolista i de les seves pretensions econòmiques d'esta operació. Al final, Manolo, pues sembla que el València descarta la incorporació de Halilovic, efectivament per aquestes altes pretensions eh, econòmiques, perquè el Barça no va fer-se càrrec o no vol fer-se càrrec de cap percentatge sempre que, sempre que accedisca a una sessió del futbolista i a partir d'ahí bueno, pues d'alguna forma queda aparcada i opció de Halilovic. I l'altra, Manolo, també parlarem en el seu dia de la dificultat que entranyava una operació com la de Xerixef primer pel, per l'alt preu de l'operació i després per la fitxa del futbolista en el Real Madrid. Per tant, Manolo, estem en les mateixes que quan parlarem de, de Halilovic. Mm, fitxa molt alta perquè si Halilovic està en el Barça, Xerixef està en el Real Madrid i perquè eh, encara que el Madrid accepte traspassar-lo, pues evidentment ahí el cost del traspàs, Manolo, però un equip com el València, que va ser un equip de mínims, insistim, per a la pròxima temporada, ja eh, gasta molts diners dels que tinga disposats per a invertir aquest estiu en un futbolista com, com Serixef. Per tant, Manolo, operació Carla de Halilovic, operació molt Carla de Serixef. A part de que este és un futbolista, no ho oblidem, que la temporada passada, si Benítez no arriba a tancar-li la porta, la seva intenció era la d'anar al Villarreal. Per tant, ell sempre ha tingut mhm. com a prioritat anar-se'n cap al Villarreal perquè no oblida pues, que durant la seva estada en el conjunt de Marcelino allí eh, pues, el van tractar eh, prou bé, li va anar bé i volia tornar allí. Per tant, no són moltes coses que dificulten o que torpedeixen l'opció de, de Ixef, però fonamentalment és eh, més enllà de que el Villarreal estigui ahí, que és cert, però és la, la dificultat en, i les xifres econòmiques de l'operació fitxa i, i traspàs. De fet, pel que acaba de dir Salva Folgado sobre el cas de Alen Halilovic, ja vos deia que la percepció, després d'haver parlat amb uns i en altres, després el València arribarà al que arribarà. Una cosa és el que pretén el València, en tot cas, el que puga arribar el València. Però la percepció és que el València, de cara a este projecte low cost, va intentar més apostar Suso García Pitarch per un perfil de jugador ja baragat i consagrat més a prou dels 30 que dels 20. Ja vos dia jo ahir, se'n recordeu del València, de Milla, Jukic, Anglomà, Carboni. Carboni, dotar de personalitat i de líders a este vestidor. Després el València podrà convèncer a uns futbolistes y si no se va a la primera opció tindrà que anar a la segona, si no a la segona a la tercera, i així successivament. Però la idea passa més per la veterania i per els jugadors que sàpiguen on estan que per el model de l'any passat. Si després arriba l'estiu i el València fitxa Bacalis, Danilos i Aderlanes ho direm. Però a hores d'ara, torna a dir, crec que el projecte passa més per un perfil total i absolutament contrari al qual ha apostat en els últims anys Meriton. El temps dirà si és eixina o no és eixina. I si Suso pot arribar a les primeres opcions o sigui, conformar en segones, terceres o quartes perquè mm el tema econòmic en el València està limitat a l'estiu. L'operació de Còstic, Manolo, va en el mateix sentit, futbolista que, que en un primer moment, quan eh, encara no s'havia eh, produït el descens de categoria del, de l'Stuttgart, se xifrava en 10 quilos, però un futbolista que l'Stuttgart tenia clar que podia traspassar-lo este, este estiu. Posteriorment, Manolo, se'n va de, se varen demanar eh, 15 quilos, però bueno, l'operació, Manolo, estaria entre els 6 que va costar-li el futbolista al, a l'Stuttgart i els 10-12 que tractaria de demanar hores d'ara per a tractar de treure-li profit econòmic a, a l'operació. A mi me continua semblant una operació molt mm. cara per a un futbolista de 23 anys, tenint en compte que, que ja en Alemanya cobra 1,5 nets eh, per temporada. Per tant, i ara vol cobrar més cas d'abandonar la Bundesliga. Per tant, en, tant en traspàs com en fitxa que percebeix el, el futbolista, jo veig una operació molt cara, eh? Però és cert que el València reconeix que, que està interessat en este, en este jugador, com avui publiquen també els companys del diari eh, Superdeporte. Bueno, pues ese és el eh, nom de Kostic, l'altre dels los que toca avui a la porta de l'actualitat del València és el de eh, André Gómez. Eh, ja vos hem contat que eh, hi hagué un intent de reunió per part d'Agnelli i Suso García Pital la setmana passada en Milà i que això li digué no, André no està en venda. A partir d'ahí, postura de força del València, la premsa transalpina ja comença a parlar de do, altres dos noms en els quals pensa la Juve si no pot abastar el jugador portuguès. I estem parlant de Pjanic, jugador de la Roma, i estem parlant de Isco, jugador del Real Madrid, que entra en escena després que el, la Juve conega per part d'Agnelli la negativa de Suso García Pital salva a... a eh, a eh, la negativa a traspassar al jugador a la Juve. Sí, bueno, jo se parlava de, de Pjanic per a, com a incorporació per a la Juventus fa un parell de, de setmanes. Recorde que se va alçar molta polseguera en Itàlia perquè en la última jornada del campionat crec que la Gacheta de l'Esport va parlar de que Pjanic ja era futbolista de la, de la Juventus, la Roma va emetre un, un desmetit i al final pues, este futbolista oficialment encara no és de la, de la Juve, però és cert que al llarg de tota la temporada eh, a Itàlia s'ha publicat nombroses voltes, Manolo, que Pjanic era objectiu de la, -huh. de la Juve. A partir d'ahir, després d'escoltar aquesta postura de força en l'inici, ojo, de la negociació del, del València per André Gómez, pues la Juve podria orientar-se cap a altre futbolista i este perfectament podria ser Pjanic o Isco, el futbolista del, del Real Madrid, eh, al que el Madrid pues, eh, ha declarado como a futbolista transferible. Pero bueno, lo de André Manolo, el Valencia no vol vendre-lo, evidentment no vol vendre-lo, el futbolista sí està a gust, és cert, preferís uh -huh. quedar-se així que anar-se'n al Calcio a jugar la Scudetto, però és l'inici d'un estiu molt llarg. El València no vol traspassar a André, no vol traspassar a Cancelo, però pels dos, Manolo, van arribar futbol, eh, ofertes mm, importants. I al final, si el València no trau a futbolistes que vol traure, pues, probablement Manolo, probablement no, va estar obligat a traure a futbolistes que no vol traure, com André i com, i com Cancelo. Estarem pendents, lògicament. André, per cert, que avui ha jugat en la segona part, en la victòria final, minut 85 que ha marcat Smalling eh, d'Anglaterra per un gol a 0 davant eh, Portugal. Saps l'última marxana de Gary Neville? No. L'última marxana de Gary Neville és que li ha aconsellat... Eh, a Hodgson? A Hodgson que el dia abans del partit, tu saps que sempre les competicions UEFA, l'equip eh, pot entrenar 24 hores abans en l'escenari uh -huh. del partit. Uh -huh. Gary Neville li ha recomanat a Hodgson que l'equip no entrene 24 hores abans de l'escenari del partit, que simplement passegen per l'herba per evitar ser espiats. La cosa és que Mestalla en València va tancar-ho tot, va bunqueritzar-ho mm. tot, eh, no va donar ni llista de convocar. Te'n recordes aquesta obsessió de, de Gary Neville? Sí, va més enllà que, que en un en este, en este aspecte, sí. Bueno, eh, per cert, en aquest partit, eh, Anglaterra-Portugal ha estat observant André Gómez, qui? Mourinho, Manolo. Clar. Sí, Mourinho, recordem, que des d'Anglaterra se parla ja fa setmanes, Manolo, inclús algun mes, de la possibilitat de que eh, la destinació final d'André Gómez no siga la Juve, sinó que siga la Premier i que siga el, el United. De fet, esta setmana en el juego, si no recorde mal, ja hi hicía un hipotètic 11 eh, de Mourinho per a la pròxima temporada en el United, on estaven dos futbolistes que actualment juguen en Portugal. Un és Joao Mario i l'altre és André Gómez. Curiosament, avui, André Gómez ha entrat al camp en substitució de Joao Mario. Però, bueno, la premsa eh, anglesa esta setmana ja eh, parlava de que en si hipotètic 11 de Mourinho per la pròxima temporada estarien tant André Gómez com, com Joao Mario. Perfecte. Dos apunts més del València de futbol. El primer se va definint la pretemporada. Sí, la pretemporada, Manolo, que ja coneixíem que per contracte amb el parador nacional Luis Vives del Saler, pues el València tiene que estar un parell de setmanes en el, en el Saler. Coneixíem ese amistós que el València anava a disputar en terres de Finlàndia davant l'Ilves i a partir d'ahir el que avui ha reconegut el conjunt de Mestalla és que el València també farà un estaix de 3-4 dies en Anglaterra, a Londres, per a jugar davant el Crystal Palace i posteriorment davant el Bournemouth. Així que, així que Manolo, pues Crystal Palace i Bournemouth, que seran els rivals també del València aquest estiu en la pretemporada que va fer el València entre el Parador Nacional Uvives del Saler, en una concentració encara per concretar ve a Àustria, Suïssa u Holanda uh mhm. -huh. i a partir d'ahí amb el viatge que acaba de confirmar avui el, el club en, Anglaterra, a Londres, per a jugar estos dos eh, amistosos. I per a tancar, el València ja sap que tot i no estar en Europa és un dels clubs que per contracte la Lliga ha dit que no entra en el cupo d'equips que se poden televisar en obert. És a dir, no se pot televisar en obert caps dels que estan en Europa i el València, perquè ho ha dit Tebas. Està bé, perquè significa que la Lliga continua considerant el València com un gran, o dir, la jugada de la Lliga és en perdó de l'expressió i que ningú se senta fes. Anem a deixar la morralla que no té audiència per a fer-la no obert, com no la vora ningú, a la fi no llora teles que vulguin empujar per aquest partit i podem fer tota la lliga de pagament. I així roures, patapum, caixa. Val? I això és el raonament bàsic. Què està fent Tebas? Que està servici de Roures? Està fent unes lleis per a que tot això passe. Tot i no estar en Europa, si tu televises habitualment, en perdó, Las Palmas, el Betis, el Getafe eh, i televises el València, sempre el València va tindre molt més tiró que la resta d'estos equips que vos estem comentant. La Real Societat... Què ha fet Tebas, que és molt intel·ligent? Diu, bueno, el València en guany està en Europa però per l'article 26, que és el que més ha entre cama i cama, jo dic que a partir d'ara no se poden televisar ni els que estan en Europa ni el València. S'ha acabat. Per tant, el València no anirà mai al partit de Navert, entra ja, que s'anem a divertir moltíssim, i sobretot li va fer molt de bé al futbol base d'este país l'horari del dissabte a la una del migdia, el que no està clar és que el València deixa de jugar els dilluns que hi haurà jornades dilluns, perquè el partit de Novert en principi és divendres. En principi, ja veurem després el que fa la Lliga. Però no obstant, en Europa qualsevol cosa és possible. És una de les coses que jo ahir li vaig preguntar a Peter Draper. Si tenint en compte el fet que pogueren haver-ne partits en horaris poc còmodes per a la gent, el València es podria plantejar el incrementar, el incentivar l'arribada de públic d'alguna manera a partits especials i Draper me digué, jo assistic per a la campanya d'abonaments, quan arriben els moments de cada partit, ja volen el que fem. Bueno, pues ja volen el que fem. Si estàs pensant... Tu me pots garantir, Marlo, quin temps farà demà? Ni el que va fer en 20 minuts. Pues 12 de la nit Draper i tampoc. 9 minuts. Sang, eh, del llevant d'una esportiva, Salva. Tito està una miqueta com l'IM. Se pren el seu temps per a triar l'entrenador. Probablement perquè el seu tècnic eh, estiga disputant a hores d'ara encara algun partit important. A la de... vez Bordalàs? No ho sé o, o Sergi Manolo. Vull dir, és un, probablement, com que els, seus, els tècnics que eh, tenen el visor d'alguna forma, eh, Tito, encara estan a l'espera de disputar l'última jornada de Lliga en la segona divisió, pues a partir d'ahir el contracte no pot tancar-se. Així mm -hmm. que pues, eh, encara, Manolo, una setmana, deu dies per a conèixer la identitat del tècnic del, del Llevant Unió Esportiva. Avui ha eixit el nom de Luis Milla, el futbolista del València, Correcte. a qui també s'ha vinculat com a futurible per a la banqueta del, del Llevant Unió Esportiva, però fins que no finalitze aquesta última jornada de, de Lliga en la segona divisió no coneixerem la, la identitat. Manol, deixi els noms de Asier Garitano, Pepe Bordalàs, el mateix eh, Vicente Moreno, Rubén Baraja, Fran Escrivá, ara Luis Milla... Veurem qui és el tècnic, quin és el tècnic del, qui és el tècnic del Llevant Unió Esportiva. És clar que cada volta hi ha més candidats. Conforme passen els dies van sumant més candidats. 12 de la nit i 11 minuts, ara sí tanquem la primera part informativa, entrem en el temps el debat, de la tertúlia i de l'anàlisi. 97 nit, La Tertúlia. Ayer entonces, eh, el, el, el, doble, el doble, el doble folgado. El Te vaig dir una cosa, Manolo, podries, el ser son pare. Afor valora, valora afortunadament per a ell, no ho soc. Valora però, ese tema, Manolo. Però... <laughs> valora el tema, ese, Manolo. El valoraré, el valoraré, el valoraré, el valoraré, evidentment que, que el vaig a valorar. Bueno, això és perquè està així reunida la tertúlia, la del dijous, eh, en este cas, el primer dijous de juny, contem amb Sara Folgado, que ja l'heu sentit, que afegim a Vicent Molins. Hola, Vicent, com estàs? Felicitats, Manolo, i no parlem de paternitat. No parlem de paternitat. no sinó d'edat. Exacte. Bueno, sí, més no d'edat. Igual. Una <laughs> bueno, folgada, no? Eh, jo tenia un amic que m'ho dia, diu, quants fills tens? Diu, sen, diu sense reconeix, diu, reconeguts uno. Sense reconèixer, no ho sé. Eh, I està per així el company de Superdeporte, Andreu Alberola. Hola, Andreu, què tal? Bona nit. Manolo, el colp avisarà, eh, el tema de fills. Jo també. Jo, no tinc ninguno, el colp avisarà. <laughs> el, el, eh, quan deien lo del doble, és perquè, eh, eh ara sí que ho puc contar, eh, ell se m'acosta en la tribuna de Mestalla, se me acosta en la tribuna de Mestalla, eh, Andreu Alborola, ah, eh, feliz aniversario que, que ese año, sí, ¿cuántos son? 46. Y me dijo el tío, yo 23. Madre mía. El doblete, el doblete. El doblete. El espíritu del doblete. Estem parando el doble, Manolo. No, yo voy a decir, eh, fue una gracia tampoco. No, no, no, sí, sí. No, no volía la, la, típica, la típica gracia. La típica gracia. la tota típica gracia, la vida de Nuestro Señor. La gracia pues. del doblete. Sí, sí, sí, sí, sí una, una estadística, es una estadística. Te digo una cosa, Manolo, podría ser ficteu. però fill meu també. <laughs> Clar, bueno, bueno. Tu estàs ahí furgant i tu, vull dir, per fer la primera comunió no estàs, eh? <laughs> No, no, no, no. Manolo. A mi només un mes me cauen també mateix que tu. Per, eh, per cert, estàvem parlant d'alegries i de mites. El mite per a mi del dia, i probablement un dels mites de l'any, és el community manager del Borussia Dortmund. No sé si heu llegit la notícia... Pots contar-ho, Manolo, perfecte. Pots contar-ho, contar -ho. No sé si heu llegit la notícia, és el comunicat que trau el community manager del Borussia Dortmund sobre el traspàs de Gundogan al Manchester City i en el, un dels, pàrraf, dels paràgrafs diu així, textualment, el centrocampista que actualmente sufre una lesión en su rodilla, deja el ocho veces campeón de Alemania para oh. integrarse en el Manchester City que terminó cuarto en la Premier League en la última temporada. Oh, eso es ¿Y ese tío es un mite o no es un mite? Ah, eso es Estel, eso es Estel. Son, da si son datos, ¿no? Son datos. <laughs> Irrefutab irrefutables, que diría aquell. Eh, no, no entrem en valoracions. No, no, no, no correcte. Al final... Bueno, pues... Però m'encanta com els community managers dels clubs, alguns clubs, s'estan convertint en autèntiques figures. A mi m'agrada molt el de l'Atlètic Club de Bilbao, que, Correcte. que, el que, té, que, té, que té algunes eixides Sí senyor, sí senyor, sí senyor, sí senyor. El, el, el, el counter en xarxa social, el poder estar... Eh, mm, mm, i donar una imatge en xarxa social és jo crec que és molt important. Sempre que fidelices. Han recordat el del Genk, per exemple. Eh, sí, senyor, molt bo. <laughs> Que a més en espanyol <laughs> les tirava, vamos... Eh, sí, senyor, era molt, molt bo també. Molt era molt bo, era molt bo. Per cert, parlant de, de xarxes socials, vos recordo arroba esports de 97 nit, vos torna a donar les gràcies perquè ahir ja, amb menys de dos anys de vida, superarem els 7.000 followers, i crec que és una xifra important, i vos recordo la pregunta d'avui per a treure l'abonament pesa més el sentiment o els mèrits esportius de l'equip? És una pregunta que fem el dia d'avui, que ja després debatrem al, al voltant d'ella. Jo deia en un principi, entrem en lo tangencial per anar ja tant eh, més a lo directe, no? Eh, eh, ahir, Salva, jo pogueren contemplar en aquesta premier que van fer per als eh, periodistes el spot, ya sabíamos alguna cosa del spot, ya vi más avanzado en este programa, eh, lo de la furgoneta, lo de que estaba feta en la, feta en la, en de Madrid, en Cercedilla, etcétera, etcétera, bueno, ahí va Cercedilla y Guadarrama. Cercedilla y Guadarrama. Correcto. Correcte. Es que lo de Guadarrama se olvidado a mi siempre. Son dos pobles diferentes. Y yo un, hi un bareto que es diu Guadarrama que a prou Sí? En Valencia, sí, sí, sí. A veure quin me convides. Cuando tú Sí? Sí, sí. Vale, ja ho teniu. Demà... Demà no pots, no? Demà no pots. Demà no puc. <laughs> Això ho sabia, vale. Paso palabra. No, deia, eh, eh, ja havíem avançat alguna cosa sobre, sobre l'espot del València sobre el, en els aguaraments i eh, jo deia l'he vist a molts metres de distància perquè molts estaven asseguts en la tribuna darrere de la banqueta no s'escoltava bé no s'escoltava bé, en efecte eh, ja... quina premier <laughs> no, és que la megafonia de Mestalla té, sí. problemes Sí? La que sí, va ficar sí. Manolo Peris de, de problemes? La feria Mestalla no s'escolta bé, Manolo. Correcte. Eh, <laughs> i a no més, acaba d'escoltar-se bé. I a més molesta prou quan estàs fent la prèvia del partit i tens, una, sí, sal, i tens sí. un altaveu. Eh, una, ahí, eh. De fet, ja són del camp. Jo tinc un amigatxo que té un altaveu també I el, mat, i el mata. I, I és una cosa horrible. Sí, però això és en quasi tots els estadis. Eh? Vull dir, el tema de la, de la, de la, de la megafonia... No jo crec que en tots els estadis hi ha queixes. Però bueno, tornem on anàvem. Eh, eh deia, amb problemes de so, a molts metres de distància, eh, vegelem spot. I jo deia, la primera impressió és que me deixa fred. No, no transmet. Jo avui l'he tornat a veure fins a tres voltes. Tranquil·lament, eh, l'iPad en casa, me l'he posat, l'he vist. Crec que a nivell publicitari, a nivell publicitari de publicitat, per als expertes en publicitat i en màrqueting, crec que és un molt bon spot, però crec que no se les pot adient per a despertar el sentiment. Vull dir, jo deia abans, hi ha spots que no són tan bons com este, però són més però, eficaços. Però, en efecte, tenen més eficàcia. Aquell spot de la gent en els electrodos en el cap, mirant el gol, els gols de, de, de Vicente en la final de la, de la, de la UEFA, eh, el spot aquell, que a lo millor no tenia tant de sentiment, però sí, sí filava si connectaven la gent aquell del, del cambrer del València i el, i el client vaciló del Madrid que li vacilava mm. i aquella que acaba obrint una trampilla i del Madrid s'anava per la trampilla aquella a voltes, o a voltes blanc i a voltes negre però sempre blanc i negre bo, eh, el, el, el, de Joaquín vestit de, de, de monge eh, de, de creu en la Champions tal igual que vamos a estar tanto en la iglesia que era que últimament pero va a iglesia de Valencia Que cabe la pensa Cañizares, que, que va, l'arzobispo. algún Algú ha Juego de Tronos? Algú Juego de Tronos? Yo no, soy de Juego de Tronos. tú sí, eres bueno. de Juego Cada vuelta he que a Cañizares me ve el Gorrión Supremo, que es un, personaje <laughs> perdón, perdón perdón. El Gorrión Supremo. ¿Aquí te recuerda? A Cañizares. Al obispo. Ah, al, arquebisbe ah. Sí, al que correcto A mi, eh, el gorrión supremo. Qui veig a la sèrie m'entendrà perfectament. El gorrión Supremo, supremo. supremo, supremo, Sí, bueno. Acaba de deixar mort. Ahí, ahí lo deja, bueno, ahí deia, deia, crec que això es posa, a lo millor, eh, publicitàriament, en producció i en postproducció, no eren tan bons com este, que té detalls molt cuidats, però li falta força. A mi, l'agència la, que l'ha fet, que si no m'equivoco és Rosewood, me pareix eh, molt bona agència sí, i, sí, sí, i fan treballs fantàstics, són dels millors que n'hi ha a València. Mm però a mi me deixa completament xelat. Eh, crec Abans que... treballaven en bocabadats i sí. passaren a... A Rosbud. A Rosbud, sí. Molt bé. Parlem del València i dels productors. Sí, efectivament. Sí. Me pareix que és un anunci que, que està bé, que està molt ben fet, però mm. que no, no transmetís res, i és un, anunci, és un anunci que reincidís en una, un problema que té ara mateix el valencianisme, que és la melancolia. Em pareix un anunci melancòlic, un anunci que, que, que enfoca a passat, i per a una afició com la del València, que vivim instal·lats en el 2003 2002-2003 i que no és camp d'ahir, me pareix que no és convenient. Jo haver mirat més cap al futur i ja haver tocat una cosa, eh, la fibra sensible, però d'altra forma, no, melanc no melancòlicament, com crec que està Me fet. Me pareix una, una molt bona reflexió, Vicent. Mm, totalment d'acord. Mm, jo no tinc res més que afegir. És, eh, en fi, yo eh, vaig a preguntar-ho, jo no havia vist el, el, el spot hasta prácticamente última hora, uh mhm. -huh. perquè hi ha una persona a la redacció que no vaig a desvelar la seva identitat, <laughs> però que me deia que era, que era, en fin, era desastros, que no, que no, que no connectava, que no, connectava. que no tocava la fibra, que, en fin, que no estava a l'altura del, dels últims spots, i jo, clar, jo ja m'ha avançat tant de que era, era un spot desastrós que jo l'he vist i m'ha aparegut hasta bo. Això és el ¿eh? que passa. Això és el que passa sempre. Quan les expectatives al, van sempre no, al, al l'inrevés. Si t'haguera dit sí. que era que no la bomba, no t'haguera paregut roïn. No està tan mal. I bueno, en fi, no sé. No, no o sea, la, la, la factura, la qualitat de l'anunci és bona. Està, està, no, eh, està molt cuidat. Vull dir, jo ahir, eh, publicitàriament, crec que és un anunci immaculat. Mm altra cosa és com tu dius... Però eh, no connecta. Eh, no, primer, que no connecta... No, perdona, que és que vens de fer la quarta pitjor temporada de la teva història. Eh, que no, tu no necessites una cosa de melancolia, tu necessites enganchar des del dia 1. No sé si... En fi, eh, no necessite tampoc a Jukic en la excavadora, pero sigue un... un... eso era, eso era eso, Yo creo que el Valencia... Mira, mira, agafant... Necesite un spot que enganxe. Falta una cosa, yo me recordaba... Está tan rei que la acaba de ser un colp molt baix, eh? Jo me va a costar responder en esta, en esta no tertúlia. No recordava, eh? de veres. Luke se n'escava ara. Te dic una cosa, en encara, en... encara hi ha jugador que està descollonant en el vestidor. En el casco i tot. <laughs> en el casco, en el casco i I, també, també reincidís en la, en la distància entre, entre club o la cúpula del club i, i la gent. Eh, al pareix que el València és una cosa que, que, que no està prou de tu. A més, diu, ser Sevilla no sé on. Que es deia Guadarrama. I Guadarrama, Guadalís de la Sierra i tal. Un, <laughs> Gran hermano. Un poc més de proximitat, per favor. Gran hermano, no estic referint-me a, a Gary Neville, eh? eh deia jo, eh, me quede molt en la reflexió de... de eh, de Vicent Molins encara vull primer sentir la de Salva i afegir alguna cosa més Salva, eh, l'espot que te diu jo ho vaig dir ahir, Manol, a mi em va deixar fred evidentment l'escenari no era l'idoni jo estava de curt, estava xelat també te dic una cosa perquè Havies suat i estaves una miqueta I no m'ho deixaven anar a la dutxa. la, la megafonia no s'escoltava bé, la pantalla estava molt lluny. Ho he vist i m'ha deixat igual de Chelat. Factura impecable, com diu Vicent, però a partir d'ahir transmet poqueta cosa. Uh mhm. -huh. eh, jo eh, me vull quedar una de les reflexions que ha fet Vicent Mones que me pareixen molt encertades, la de cau en la melancolia, quan hauria de caure més que en el present o en el futur afegint la segona idea que ha donat Andreu Alvarola, que és la quarta pitjor temporada de la, teu, de la teua història, jo crec que l'Espot d'enguany havia de fer... I a bou passat és molt fàcil, eh? també dic que des d'ací, des d'un micro, tot és molt més fàcil. Però me dóna la impressió que el València tenia que haver fet, tant en l'eslògan com en el Spot, tenia que haver cridat a la idea de alçar-se. Lo del València sempre se levanta... També Eh, en el, pues, pues mira, una de les coses que digué, per exemple, ahir, Damià, en el 85-86 la guia baixa segona i se feren més socis, Mm -hmm. eh, després del gol d'enviar, a l'any següent ja hagueren més socis. El València s'alçà. Eh, l'any que causen la final de la Champions per penals i Pérez el un millor futbolista de la plantilla que era Mendieta, el València va ser campió de Lliga, el València s'alçà. Jo crec que tenia que haver tocat més a aquest concepte mm. que, com dius tu, i fer veient Al, al, al concepte sí. de la melancolia, que ja està molt Estan sobat. molt cansats i no volen convertir-se en, el, en el pupas este del Mediterrani, que, que vamos, jo crec que a més el, el València mai ha sigut un equip, mai ha sigut un club melancòlic, precisament, ha sigut el mhm. contrari, mm -hmm. entonces no casa bé. En el tema igual casava molt millor, però en el València no. Eh, I després altra cosa de, de, de l'anunci, que, que jo crec que, per la pregunta no? que també eh, feu esta nit, Manolo, mm -hmm al final, eh, ser del València, eh, no sé, la didàctica que n'hi ha que fer té que anar més enllà de resultats. O sea, eh, què és ser del València? És quedar quarts, quedar tercers, tens que aspirar a altra cosa. Igual també era el moment per, a, per a, com, bé, com bé diu Andreu, eh, has fet la quarta pitjor temporada de la teva història, però mm -hmm. n'hi ha, ha que seguir sent del València. Sí, a mi me dona, me dona aquesta impressió. Eh, que és una miqueta... Ahir se podia haver... Eh, exprimit més, no? Eh, jo estic sentit, i ara llegirem les respostes que ens arriben de la gent que te diu mira, jo estic aquí, estic i quede com quede l'equip, jo em vaig a treure el passe, val? Jo crec que, i a més és que és cert, jo crec que uno se fa del València vull dir, hi ha gent, i fonamentalment des d'equips com el de Barça, vosaltres si no ganais nada, si... en efecte, és que tu no te fas d'un equip perquè guanya deixa de guanyar. Tot el lo millor pots deixar de ser d'un equip perquè estigues a disgust en com se fan les coses. No en guanyar o perdre, que són dues coses diferents, sinó en com se fan les coses. I jo crec que el València ha de incentivar i aquest sentiment que m'ho estan mostrant, ja la torna a dir, llegiré les respostes perquè són molt significatives de la gent que diu <clears throat> jo a gent queda com a gent queda i estiga qui estiga, me vaig donar el passe. Sobretot perquè si la teva ferramenta per a captar eh, socis és, eh, són els resultats, vamos, vas a palmar sí o sí, perquè ara mateix te'n vas a qualsevol camp de futbol base, o la gent, els xiquets van a camiseta del Madrid, del Barça, del Atlético de Madrid. Eh, és un problema també. Ahí estàs palmant, perquè has fet la quarta pitjor temporada de la teua història. Els ingredients tenen que ser altres. I hi ha una bona notícia ara mateix, que els xiquets que se van a fer del València, uh mm-hmm. -huh. hòstia, van a ser per a sempre, passe el que passe, perquè estan fent del València... si se van del València en la pitjor època clar, és que ja... Clar, Clar, clar. I si fan del, per què se fan del València? Pues claro. per, per altra sèrie de coses, no? Per, per una, una cosa identitària. Quan jo vaig fer del València, ja ho vaig comentar així fa un parell de setmanes, era molt fàcil, no? Jo he viscut... En fi, jo, jo m'he tragat tota, tota l'etapa tota l'època del, del València, però sí que és de veres, no? I jo crec que eh, encaixa en eixa, en eixa intenció del València i que va transmetre Peter Draper l'altre dia en la presentació dels abonaments de recuperar la joventut per a Mestalla, eh, perquè, en fi, pues, eh, els joves no, no és igual de fàcil no és igual de fàcil ser del València avui tenint 14 anys que fa 10 anys és més difícil que mai perquè a més, a més tens un panorama mediàtic, mediàtic pitjor que mai pitjor que mai, mm. perquè Madrid perquè és encara, Madrid... Encara la vostra generació tenia els triomfs i una tele eh, i una ràdio autonòmiques que sí, suportaven tot, tot, tota la xarxa tot. de ràdios i teles locals de València. I, de, i des de Madrid es parlava més d'altres equips, òbviament. Eh, I, i, moltíssimes i des de, des de Madrid, no estava la cosa tan espai, tancada. N'hi ha un espai, ara no n'hi ha, sí. no ha espai. No, però mm. mm. jo faria una una altra reflexió també, eh, anant a la pregunta ja d'avui, eh, uh -huh. a mi me pareix una miqueta atrevit que el València li demani a l'aficionat que trate d'autogenerar-se il·lusió i que li demane, en fi, jo crec que el València mmm, no està en la posició de demanar res a ningú. Està clar que l'aficionat, que té una necessitat i que l'aficionat té que jugar un paper clau en, en rellençar l'equip perquè els eh, futbolistes ho diuen aquesta temporada, l'ambient enrarit ens ha pesat, el, el fet de que eh, Amadeo i Rufet s'han xanat des del dia 1 i ho diuen jugadors que, que no tenen bon feeling en, en, per exemple en Amadeo des del dia 1 mos ha, mos ha pesat aquest ambient i ahir l'afició té que tornar a generar una bona atmosfera sí, però jo crec que el València me pareix atrevit demanar-li res a l'afició. L'València té que generar il·lusió, té que, té que fer una, una limpieza, té que portar futbolistes, té que enganxar. A mi em pareix una provocació. Me pareix una provocació. Estes lliçons morals contra l'afició. Eh, vens de fer la quarta pitjor temporada de la teva història. Mm -hmm. eh, des de la cúpula directiva eh, s'assumís s'han comès, comès errors, mm -hmm. eh, però acte seguit eh, es mira al, a l'entorn, no? com, si, com si els errors foren una culpa de l'entorn. No, no, el València... de a... El València ha fet una temporada horrorosa perquè la gestió ha sigut de cachondeo. Quan la setmana ha passada... amateur, no, per, setmana, no per l'entorn. Quan la setmana passada el dimarts en la roda de premsa de la presentació del nou contracte de Paco Allestaran, <coughs> que per cert avui ha publicat una foto en Instagram però, Paco? Sí, però és d'ell. Ni és de Mickey Mouse, ni d'un ah. jugador nigerià. Ah, no, era d'ell i la família... I a, més, a, veure si era pavone... I a més, el nano xicotet va anar a la samarreta del València. Jo estic assustat. No, jo estic, jo, jo assustat. Ni Mickey Mouse... Com estic, en algun grup de WhatsApp... De a veure si fa un canyizares. Eh? Igual, fa un igual un dia puja... Però no era que No... Saps? <laughs> Bueno, deia... El dia que se presenta a xerrada de premsa, jo dic eh, quan algú li, presenta, li pregunta a, a l'Aijón quines, vostès les meten errades i tal, quines errades? I l'Aijón diu, diu en, en en, eh, la composició de la plantilla sí. joves que no van ser capaços d'aguantar la pressió que suposa jugar en Mestalla i Betesga... I dic, bueno, sí... L'error <laughs> dit... és de més, l'error és de més. Correcte. Ha dit... Eh, eh, el problema és que estem constipats. Bueno, vostè té que, que explicar que està constipat perquè, es que perquè has dormit en el cul a l'aire perquè has dormit en el cul a l'aire claro. vostè té que explicar que la plantilla va ser així perquè vostè se carrega estructura esportiva que hi havia Correcte. i amo del club li donar les claus a un entrenador titella d'un representant que vingués a col·locar la seva mercancia vull dir, les errades s'han reconegut a mitges si se reconeixen, se reconeixen però ja és errades eh, eh, i dissimulades en lliçons morals contra els demés Correcte. no, no. Eh, tema, com dèiem què és el sentiment? Què és el... Eh, jo, jo estic dintre ara mateix. La tenda de l'Atlètico de Madrid ha multiplicat per 8, per 8, les vendes de la samarreta de Juanfra des de la final de Milà. <laughs> No sé cuántos se vendien antes. no. Igual el cero, eh? eh? Espera, espera que encara han fet un màrtir ayer de Atlètic, també. Però, sí, però, és, és molt de Però al final l'Atlètic enganxa. Sí, ese però, però és normal. Ese fatalisme és molt batalàs L'Atlètic eh? enganxa i representa. Hombre, però i què estàs a la final? Jo no sé si el València avui representa la sua afició. Però sé què passa? Que al final, quan en una campanya d'abonaments el teu ganxo és el sentiment, és perquè ja no te queda res més Clar. que oferir. Vull dir... Què te, que, és un sentiment melancòlic. Què te queda? Què me dones? No, tu tens que ser València pel teu sentiment. mira, però tu què m'oferis? Res. Però que mi, ja, apel·les al, ja has apel·lat al sentiment, ja no, perquè ja no pots oferir res més a lo que ha apel·lat. No sé quina pel·li és de, de, de Beth Davis que arrancan en una persona morta en la, en la piscina eh, i, i que tracta de que ella està en la seva casa eh, llepant-se les ferides de lo que ha sigut i lo, i, i lo que ja no és, no? És una estrella apagada del món del cinema eh, eh, i dona la impressió per la melancolia de la que parlava ara Vicent Molins que, que l'anunci del València va però, però és que... Besant, quan tens... És que el València tot i la quarta pitjor temporada de la història, té tantes coses en les que agarrar-se per fer un... Hmm. No sé, és que crec que l'anunci no destira el que hauria de destirar, que senyors, hem estat com el cul, però som el València tenim dos collons per alçar-se. Avui mirava el rànquing... És que me dona la impressió de que i aquest sentiment és el que no ha sabut transmetre i que hi ha molta gent esperant eh, perquè no tenen només 6 voltes esperant una espenteta, una espurneta en una espurneta la gent s'enganxa sí. però que no el veig en l'anunci, per mi vol dir que li pegue. Vull mirar el rànquing de la UEFA, el València està entre els 15 primers. Mm -hmm. Vull dir, és que estem afonats, però el València és un gran <laughs> d'Europa. Eh, mereix, mereix mirar al futur, <laughs> no mereix mirar al 2003 contínuament. Sí, senyor. Mm. Hi ha una mirada, efectivament, cap al doblet que jo crec que ja uf, cansa, no? Al final vas a desgastar el doblet, el doblet eh? Al final ja la al Xema odia el doblet. Al final els dos copes del doblet van claro. així i van a demanar la baixa de, eh, ja està bé. Al final el, ah, les, ja val. Però és que les, les, les, les teves decisions estan mirant ahí. Exacte. Sí. Continuen, sí. continuen mirant ahí. Continuen mirant ahí. Estem parlant de Susa i estem parlant d'Estaran. <laughs> Sí. No, no, continuen sí, mirant no. ahir. Ah, si no tinc dubtes, però respecte... No, me, me sorprèn... I de Mista, de Curro, d'Angulo... Clar. Me sorprèn, a més, perquè és Xernova. Sí. És Chernova, però per inèrcia mm, mm. han acabat mirant el Acabes mirant el doblet i respecte. No sé si ho deia... Qui sap si de Candel... No sé si ho deia Andreu o ho deia... Sí, el nom, el del, metge, el, el nom del metge encara no, no se coneix. No. no sé quin problema té el València en contratar un metge encara, però bueno... Igual no contratat a Julián Suescun des d'un telèfon. Però per... <laughs> no és cosa de, de, de Julián Suescun, però bueno... Mm, no, però, però deia, no el modus operandi de l'acomiadament sí, de Juan Alborz sí, no, va ser ixe. Està clar, va ser, va ser covard. Però el que deia, no sé si ho deia Andreu o Vicent respecte a Arnanos, -huh. Jo, en la, en la política d'abonaments del València, eh, tiren falta que hi hagi alguna mesura que, que porte xiquets a Mestalla, però ja no parla de joves de 16 anys. No, no, no. no. es que tu has de treballar en nanos de... De 4, de 5, 4, de 6, Que els pares es, poden, es poden portar. en això no estan demanant. En esos nanos has de treballar. I jo tiro en falta mm. que hi hagi una mesura eh, favorable a que Mestalla s'omplica de xiquets. Perquè al final els nanos estan fent-se del Madrid, de l'Atleti de Madrid, del Barça, del Sevilla, per què? Perquè estan guanyant tot. tot. I, i, no i que tens molta raó, perquè l'únic escenari on vas a guanyar tels és Mestalla, Ara l'Anta Mestalla. si, si ho a la tele ho van a tenir molt complicat. És que captar nanos de 4, 5, 6 anys, no de 16 que ja, que ja són del València o ja saben de quin equip són. Uh mhm. -huh. Tens que anar a, a la base, a Querubín, al prebenjamín, al benjamín, a xiquets, mesures per a que el, el pare si volen portar-se al nano, no pague 500 euros, que sigui més barat l'abonament per al nano. Si no, al final, les famílies no van anar a la Mestalla. Correcte. 12 i 33, pausa per a la publi en tornar a llegir les vostres respostes al voltant de la pregunta que vos estem fent. Per a treure l'abonament pesa més el sentiment o els mèrits esportius de l'equip? Vinga. su ocio y su negocio al fin unidos. La Mercedes-Benz Citan Tourer con su tecnología Blue Efficiency o su sistema de navegación GPS es el vehículo perfecto para afrontar las necesidades de su día a día y disfrutar al máximo de su tiempo libre. Descúbrala en su concesionario oficial. Mercedes-Benz Valencia, pista de silla y carretera de Madrid. ¿Conoces una gasolinera donde el combustible tiene los mejores precios de Valencia? No, cuéntame. Es la gasolinera Taxco, donde poner combustible es un ahorro. Además, en Taxco ahora también puedes acceder a sus instalaciones para el mantenimiento de tu vehículo y transformarlo a autogás a precios realmente interesantes. ¿Y dónde está? En el polígono Vara de Cuart, frente a ITV. Y si quieres más información, la encontrarás en taxco.es. Honda Center Auto, concesionario exclusivo de Honda en Valencia. Visita nuestras instalaciones en Avenida del CIR 77 y Eduardo Bosca 13 y conoce todas las novedades de nuestra marca. Y aprovechate de nuestras importantes promociones. Center Auto es Honda en Valencia. Honda, The Power of Dreams. Center Auto. El Colegio de Gestores Administrativos de Valencia y la Universidad Católica San Vicente Mártir informan de la apertura del plazo de matrícula para la inscripción de la cuarta edición del Máster Universitario en Gestión Administrativa. Matrículate y accede a la profesión de gestor administrativo. Más información en ucv.es o gestoresvalencia.org. Colabora Mutualidad de Gestores y Siga 98. Si te agrada el sport, esta es la tegua cita obligatoria. sports 97 NIT, el teu equip, la tegua radio. 12 de la nit i sin minutos La pregunta que está enfrente a l'hora de eh, el abonamiento, pesa el sentimiento o el mèrits del equipo Ángel Palau Torres dio eh, diu una pasada de spot, me ha calado y llegado al corazón, a un de Ya Ja xempera, ja gustos. A mí me també. <laughs> I, i, a este amic li ha agradat. Eh, diu, sentiment més dinerets. Castelloca diu, esta mañana ya me lo he sacado. Este, quien esté, y mientras pueda siempre renovar el pase. Pedro Simó, con la cabeza dan motivos para decir no. Deportivos y no deportivos, pero con el corazón ¿Y por qué ir a Mestalla es especial, sí. José Moltó, el sentimiento, por méritos, que miedo, qué miedo de campo vacío. Yo voy con mi padre a Mestalla desde pequeño. Afición y sentimiento. Jacacor CGN, SGN, perdón, dio mi cabecita dice no, pero mi corazón dice sí. Y en eso estamos, Amun Valencia. Jesús Dios el sentimiento. José Castelló Jiménez, el sentimiento. Manolo, al final la carrera queda, de la carrera queda el sentimiento. Tu equipo, tu estadio, tu ciudad. Jorge Andreu, el sentiment sempre, perquè si fora per l'altre, mare de Déu. Tavo de Benimodo, per suposat els sentiments, si fora en guany els menys esportius, pegaríem tots a fugir. Pedro Fuertes Muñoz, el sentiment de totes totes. Àngel, el vas treure en la 95-96, sentiment sempre, esportivament estem a 2 de juny, encara molt pronte. Vicenç Jota Cervera, el sentiment guanya i la falta de coneixement, empat, empatia i sentiment de l'IM Peralta excluso se donaron un espentólogo también. Vicente Cuevas dijo, ya se ha terminado el partido de España-Corea. Pues sí, se va a acabar ahí. Ángel Palau Torres, el sentimiento porque el equipo no se merece nada. Carmelo, hoy, estaba, a punto, estaba a punto de renovar y he pensado, ahora que fará esta gente? Vas a esperar unos 10. Vicente Cuevas digo el spot, el del Bosque Verde y el, y el comercio la dio de la YUM. Yo no estoy en el equipo. ¿Y vosotros? Eh, Oscar Palop Doceda. Diu, per a mi el tema de la emotivitat està molt trillat i aquest spot el pots fer servir igual per vendre refrescos o cotxes. Francisco José Fallos. Deberes, ¿eh? O sea, tenemos un propietario que los tiene y no los pone y los que andamos justos de pasta tenemos que sacar los abones sin ilusión. Davis, qué méritos deportivos. Si es por la pinta que tiene la cosa, no se acaba el pase nadie. Pepe Españeta, el que transmiten es el, el que manen, es que es eh, el, el sentiment del que transmiten els que manen. Es el que més. Y això transmiten ben poca ilusión. Luis diu cada escuela de su pero manera, però tots valencianistes. Joaquín Albero diu el sentiment. yo renovaré, pero a ningú li agrada que li prenguen el pèl amunt. Win diu, esta temporada ha sido más dura que de la que he vivido en 20 años. Mi saludo está por encima de dirigentes inútiles y operantes. Això que te he hecho, amic. Que un servidor se va a papar la del descens y les tres abans del descens que també foren canela fina. Que quedar el que fea no era un éxito Un éxito eh? El Dani Diu con cuatro paradones de Jaume Domènech, se monta un vídeo flipante que se abona a Tokiski. No hacía falta mucho más. PPVR, a mí el sentimiento 24, a sentimiento 24 años, si lo renovo, que lo renovaré, si Dios quiere, el lunes. Por problemas ajenos a <laughs> mi portátil. Si no fuera por eso, lo tenía renovado hoy mismo. El Gustavo Carcelén, Diu, el Yayo Montpare me enseñan a amar el Bescut. Y mientras puga, me el trauré siempre. Y Burgos diu, parece que el Milei estiguen a la cucaña, pegan pals a tots, Menja un Això és el que diu la gent en el Esports 90 Sentit, en, la, en el nostre... Bona Arroba Esports 90 Sentit, en efecte. I el mestre i amic Ximo Rovira, que està passant-se de jo més bé sentint la tertúlia, me diu que la pel·li que jo feia al·lusió era El crepúsculo de los dioses de Gloria Swanson. <laughs> sí, senyor. Tant don Ximo, mira, don Ximo, gràcies per estar ahí i té vostè raó. El crepúsculo de los dioses de, de, de Gloria Swanson. A voltes... Ximo ja té una data, eh? <laughs> Però està xove, eh? Està xove el bandido, eh? Està xove. Se Mira que, que algú s'ha envellit malament, eh? Té però... bona planta té el tio, tu. Té bona planta el tio. Sí, tio. Ja dobleta, dobleta, dobleta, dobleta. Està en forma. Ja la vull que era jo, sí, sí. sí Te sí, vaig sí, a dir una cosa. Sí, sí, sí. Per arribar jo a atendre aquesta planta, molt tindria que millorar la medicina. Tu? Molts premis Nobel de Medicina haurien de donar en dos o tres anys tu, Manolo, una, no te remei. compres una planta ahí y ya. Yo no tinc remei, jo no tinc remei. No té remei. I mira que l'altre dia me tiraron un piropo, però mira. A tu? Sí, sí. Quin? Diguem, diguem que no aparentava 46. I com, però què passa? Per una obra o algo? passa per una obra o algo? Sí, pero però no pus, que és, una, que és obra. I com no has obert, cómo no has obert el programa en això, eh? <laughs> Després de la que me fes esta nit, no? con la de Madrid, li agrada... Eh, pupes, pupes. És evident, senyors, el que dèiem, que la gent diu mireu, estiga com estiga el València és que jo vaig a treure'm el passe. Però és que jo crec que ixe, el, el, el, el spot del que parlem està més encaminat a aquesta gent que se va treure el passe sí o sí que a la gent indecisa. Sí. Ixe és un dels, per a mi, eh, eh, errades eh, publicitàriament és bo, l'errada de màrqueting d'este spot bo publicitàriament és, dubtoso, és que no publica. el que està dubtós Abstenció. no la diu res. El que és de València i tal, en un moment donat, si és molt de València li pot arribar a la vora chico, pues té el rollo de tal, no sé què, mira, m'agrada, sí. Al eh, fin, mira, eh, eh. a vaig dir una cosa, no volia dir-la. Al final, l'anunci té que ser de futbol, Manolo. Claro. I té que eixir una pilota, i té que eixir un camp de futbol, i té que ser futbolista, encara que siguin xiquets. I l'escut no del, eixir, i del València. No pot ser un home major, una furgoneta passejant-se pel mont, buscant omnis, no. Jo... Per eso, un senyor que va donant els cosos de menjar en, en Pedralbilla. Ho sent molt, Manolo. Un tu idea que, que l'anunci servia per a qualsevol cosa, per a vendre qualsevol no, cosa. Sí. Eh, el pot que ser de futbol. I, i és que no és l'escut del València. Sí, els de TIC per a per a la Copa Amèrica d'Argentina. Oh, això està parlant... Són paraules majors. Paraules Sí, els de vine, els de vine esports per a qualsevol promo Correcte. de futbol que fan són de futbol. Són anuncis de futbol. I l'anunci de l'espot no és de mhm. futbol. Mm -hmm. I al final vens futbol que te, pot ser molt original. Pues vaig a buscar un rollo Omni, Monte, Yayo, Gos, furgoneta, Pickup, Serra de Madrid, i al final vols dir futbol. Perfecte però li has pegat tantes voltes que al final no has traslladat la idea que volies traslladar. Cercedilla style. Eh, eh, eh, N'hi ha, ha molts... molts no volia dir-ho, eh, però és que al final ho he dit. T'has calentat, t'has calentat. M'he <laughs> fet. Eh, jo crec que la, gent que està dubtosa, cada un té les seues condicions personals, òbviament, i, i ja està, però la gent que està dubtosa, al, eh, al final el millor servei que li pot fer al club és estar ahí. I jo crec que la millor forma de respondre a una situació complicada, a una situació de desacord en qui mana en, en, este, en este club, circumstancialment, uh mhm. -huh. és estar ahí, perquè este equip, a més, sempre ha crescut, este club s'ha fet gran quan la gent, en lloc de resignar-se, ha sigut exigent, ha estat ahí i, i ha demanat. Ha demanat. Absolutament d'acord. I, I al club, el que millor li va, ven, li va vindre va ser que estiguen ahí reclamant-li, no, no com pareix que el que busquen, que és eh, continuar aquesta resignació quasi depriment, quasi melancòlica, que això és el que de veres li fa molt de mal al club perquè, perquè se queda ahí se queda en la dècima posició. Mm -hmm. En la posició. Jo eh, mm, vos volia preguntar també, <clears throat> al voltant de, del que estem parlant, eh, de, de, de l'espor, de si ha arribat, de si no ha arribat, de si les errades que té, de tal, de la gent que està dient me, faig, me trac el passe eh, pel sentiment, perquè està incidint negativament en, millor dit, està incidint d'una manera negativa la mala temporada en valorar el que, està, lo que encara està per vindre, perquè és que el que encara està per vindre podem tindre una noció, però ningú pot assegurar el que està per vindre. No té bona pinta, mm. val? Jo ahir parlava una persona que me deia el perfil que se va a buscar jo crec que en guany dista molt de lo del perfil jove, crec que això ja s'han donat compte que és una errada i que al revés. El que van a buscar és més a prop dels 30 que dels 20, després està, que és el que jo els vaig dir, una cosa és el que tu vulguis, aquesta cosa és el que pugues arribar, perquè què li ah. pot oferir el València ara a un futbolista que tinga dos ofertes, la de qualsevol altre del València, no tens vol que oferir-li. Econòmicament l'equip està tieso. No tens Europa. El projecte encara no sabem quin és. No dic que siga roïn, dic que encara no pots explicar a un futbolista sí, què, no. què, li, què li expliques ara del projecte. No. Eh, I va ser complicat, però també hi ha gent que me dia és que igual passa un mes i la percepció tan negativa... És que jo crec que encara arrosseguem... Sí. Que, és que la temporada ha sigut tan desastrosa... I ha passat molt poc Tan temps. desastrosa que tendixis a pensar que tot va anar igual de malament. Sí, mira, per inèrcia, per, per una reacció humana lògica. Però estem sent mm, irracionalment negatius abans de temps? És la pregunta que vull fer. Jo, mm, pel que fa a l'abonament, mm, i ho ha dit un, ho ha dit un oient, uh mhm. -huh. mm, que parlava de Jaume Domènech, al final Jaume representa. Uh i en un moment en què tu tens una crisi, una crisi a nivell col·lectiu de fe i de, i de, no hi ha una connexió entre l'aficionat i el futbolista, tu tens que detectar qui representa. Si representa Jaume Domènech, doncs pues Jaume Domènech té que liderar la campanya molt abans. I no eh, tu fas una... un iaio, una tu... furgoneta aguanta, en, en mitad del Aguanta, tu fas una campanya amb Paquito i Jaume... Clar, no? bo, clar. Clar, perquè segur que tira més. I segon, lo, el que has comentat, eh, sí, un perfil més veterà, però eh, venim d'un perfil eh, adolescent i ara anem a buscar un perfil més veterà. Jo confie en el criteri futbolístic de Suso García Pitar. Per què? Perquè si, si tirem la vista enrere, el València ha oscil·lat d'un extrem a un altre sense parar. De, ha passat de donar-li, de tindre una estructura esportiva eh, consolidada en Rufet, en Allada, en Salvans, a donar-li tot el poder i tota la planificació a, a, als deliris de, per falta de contrapès de Nuno Espíritu Santo i del seu agent, eh, que decidien ells i el circuit d'informació eh, eh quedava reduït a, a Mendes i a, i a Nuno Espíritu Santo i no arribava ni a la resta de tècnics de, de l'estaf, D'ahir a tornar a fer una estructura esportiva en, en, en Suso García Virarc. És a dir, anem d'un extrem a un altre yo confío en, que Jesús García Vital estabilice el proyecto. Que, firme futbolistas, que firme el que necesita el Valencia. Te digo Andreu, si anem un extremo un altre, pero per tal de nivelar a mí no, a mí no me sembra malamente. Pero ni habrá que estabilizarlo. El, que, no, el que no ves anar un altre simplemente para fugir de lo que se fet en el pasado. No, lo que se fet en el pasado está mal, de acuerdo, sí, pero lo mejor el extremo contrario no es el l'adient. Es nivelar Si ramen se busca que és l'explicació que me donen a mi ahir. Dotar de líders i vestidor, de gent en bagatge, <clears throat> de gent que puga tirar dels més joves cap endavant. El valor, la identitat, la cultura del club, tot el que està... No ves malament. No ves malament el perfil de jugador més veterà. Ara, que no siga simplement per contraposició a Bacalis, Danilos i Aderlanes. Hi ha una teoria ara que té molt de predicament eh, que indica que, bueno... Eh, fes tu la pregunta, no? Mm. Estem sent irracionalment negatius i bueno, la teoria indica que, que, que si el València creix des d'esta humilitat, des d'esta negativitat, eh, això és positiu, no? Perquè sempre que el València té molt d'ego i té molta eufòria és quan les coses van mal i, i a l'inrevers. Jo no estic d'acord amb aquesta teoria, perquè crec que sí, està molt bé. El València, el València li va bé la humilitat, ok, però li va bé en una estructura professional, en unes decisions esportives professionals. Entonces, si comencem ara, ok, tenim un director esportiu, tenim un, un entrenador que mm. Hmm. suposadament eh, és de consens, bla, bla, el que vulguem és el perfil adequat per al projecte el perfil adequat no, ja ho diré, no? ja ho diré. però, si, si ho diu ell, per no, això, hi ha, no, hi ha, no hi ha res més a dir perfecte, perfecte. de categoria va dir això i Miqui se va de pesca Me pareix de categoria eh, si, se, si se comença a treballar en una personalitat definida i se comença a dir a la gent que este projecte és per a 3-4 anys perquè això és altre eh, en les condicions que tenim i, i estaves tu comentant Manolo este projecte no, és molt complicat que tingueu resultats immediats, mm. perquè no tens ni mm -hmm. la inversió suficient, ni, ni vas a poder casar els jugadors que tu pretens en un primer moment. Uh mm-hmm. -huh. Per tant, si li dones aquesta personalitat i li contes a la gent eh, de què va este projecte, Exacte. comença a ser optimista. Exacte. Començaria a ser optimista. Jo crec que és la clau. Però si no, no. Li tenen que contar a la gent... La realitat. La realitat. Que és de lo que va morir Manolo Llorente. Moment, moment, que no deien... Manolo Llorente no. Això no ho ha fet cap no, dirigent deien, de València no, des que jo tinc memòria no deien la veritat. i com me dia si a l'amic ahir tinc ja 46 tacos no, però... no he vist a cap dirigent que se sente diga senyors pues igual és el moment no, no tenim, tenim ni uno, uno. claro Igual és el moment. I no anem a fitxar a ningú. I solament podem portar a este, a este, a este, i cedits i en aquestes condicions. Però no, fer un projecte no, a 3-4 anys, eh, definit, en aquesta personalitat. Això ho ha dit eh? Projecte a 3-5 o 10 anys. Sí, pero le cada vez de una cosa. ¿Desde cuándo? <laughs> la frase de Fogado, el eslogan Meriton es Meriton le dice lo que usted quiere escuchar. Pues ya está, exacto. Es la mejor frase de la historia. <laughs> ¿Desde cuándo está Peter Folgado, Lim, Folgado. ¿Desde cuándo es Peter Lim el propietario del club? Desde fa... Pues desde octubre del 2014, creo que si no recuerdo malamente. Pues el futbolista es Ananata Singapur, que ya, no entren, que si es propietario tienen que haber vingut así o no. els futbolistes, cinc futbolistes que, mm. que l'entrenador i el director esportiu mm, consideren que són bona gent, han anat a Singapur, mm. que són aptes per anar a veure al, al propietari, i, i a la tornada les declaracions que fan són que han interioritzat el projecte i ja, han vist de què va la cosa i que és bona gent i que ara vamos de la mano. O sea, ara ahora vamos de la mano y ahora sabemos de qué va la cosa, o sea que, eh, eh en fin, yo no sé, ells no saben per què han estat lluitant, no han sabut quin és el projecte. O sea, ja no que no el sapiguem nosaltres, els periodistes o els aficionats, que no el saben els futbolistes. Allí se va I ara els cinc futbolistes que han estat allí Però no tenen la missió no de transmetre a la resta, com ja va dir la Ijun, de allí, què va la cosa. Allí se va vivir una experiència religiosa, Andreu. Allí, totalment. Totalment. Ah. La família, la família ja ho va dir. Ja ho va dir. y hago de Lejun, que es que ahora somos todos una familia y sí que es de verse. A mí me encanta que, que Becha que... Eh, pues depende de quién es familia. no, no, me encanta que Becha que esté en Toche en el matiz barco. Si ser la familia Pajares, no cabe. correcto. <laughs> Pero, pero bueno, lo, de allí va a ser... La familia, la familia. Lo, de allí va a ser la cápsula del tiempo y va a ser... Pues, pues, pues, en fin, Fenomenal. Yo creo que este equipo, este club está para comenzar a aprenderse en serio y, y no para seguir en el cachondeo en el que tuviste instalas dos, años, que así ningún ningú dels que mana s'ha donat compte d'on està. I, I això és el principal problema. No pots contar-li als futbolistes quin és el projecte perquè no saps quin és el teu projecte. N'hi ha una sensació... I això és el drama, és que és dramàtic. N'hi ha una sensació cada vegada que parla l'Aihun que, que diu la sensació no, no la tinc jo només la, jo crec que la té prou gent des dels aficionats que diu que vienen aquí per ser un equipo grande perdone el València ha sido el mejor club de, de, del món o sea, que ha sido el millor club del món el, i això n'hi ha I és que abans que fora el millor club del món, eh, portava 90 anys sent sí. un dels millors clubs del eh, món. N'hi ha gent en el, en el València, en el València de sucursal, que i jo te promet que no saben... No, a mi m'ha passat, estava parlant d'una persona i... Però en sèrio, el millor club del món ho dius perquè... No, no, no, que en sèrio, que està en Mestalla, el trofeu està en Mestalla. Mm. Peter, me, me fa molta gràcia Peter Draper quan intenta sí transmitir pues, que, que sigam una afició com a Anglaterra, no? Eh... No, ahir, ahir es va dir quan se dirigia als mitjans de comunicació en Mestalla que ja havia estat en molts jocs i mm. tal, i qual tenia molta experiència en el món de l'esport i tal, però que la passió que havia vist en València no l'havia vist en cap lloc. Que el València té una cultura, té una història, té quasi 100 anys d'anecdotari. Mm -hmm. Vens a fer un, un club gran, perdona, que això no és... No, en eh, tots els respectes el, no vaig dir ningú equip però <laughs> ojo a, la, ojo, a la, ojo a la gent que és molt, molt, molt, molt Va, diso, diso, no, no, no me vaig a ficar en un xaco però eh, en fi, no, eh, no és un el Cercedilla no és un equipucho, saps? Sí, sí. La gente que té molt Incheni <laughs> diu Joaquín Albero, no creo que l'home de l'anunci intenta comunicar a algunos jugadores que esta temporada han estado a altre planeta? <laughs> ser. En Abdenur. <laughs> ser. Poguera ser. No n'hi no eh? ser que yo, Bueno, anava a una barbaridad que después me la pasaran, pero no, no vaig a dir-la. 12 i 52, vinga, fem l'última posa i tornem per a tancar. Cambiar tus neumáticos es muy, muy, pero que muy fácil. ¿Qué por qué? Pues porque ahora con la operación redonda de Peugeot tienes un 70% de descuento en el segundo neumático. Y además, te regalamos 10 euros en combustible por el cambio de dos neumáticos y 20 por el cambio de los cuatro. Servicio postventa Peugeot. Juntos, llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. ir a correr? ¿Has convertido el running en la tegua pasión? Super Running es el tu programa. Total la sobre los cursos populares es con seis desmillos especialistas y el calendario mes completo del running en la Comunidad valenciana cada semana en Levante Televisión, Información TV y en Superdeporte, Superrunning. su ocio y su negocio al fin unidos. La Mercedes-Benz Citan Tourer con su tecnología Blue Efficiency o su sistema de navegación GPS es el vehículo perfecto para afrontar las necesidades de su día a día y disfrutar al máximo de su tiempo libre. Descúbrala en su concesionario oficial. Mercedes-Benz Valencia, pista de silla y carretera de Madrid. Un restaurante de lujo, una cena que paga el suegro, un entrante y... Para mí, una langosta, por favor. Si sabes aprovechar una oportunidad de oro, ven al servicio postventa Peugeot porque te hacemos el mantenimiento de tu Peugeot con lubricante total por 149 euros y te llevas un boleto del sorteo de oro de Cruz Roja. Servicio postventa Peugeot. Juntos llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. Si te agrada el sport, esta es la Teguasita. obligatòria. Esports 97 nit, el teu equip, la teua ràdio. Eh, estava preguntant... Eh, una, pregunta, una cosa, Manolo, és que acaba de veure en, en Twitter la portada de mà del diari Esport, sí? que diu parla de Daniel Alves, evidentment, que és portada, que però va? baix, eh, John Faldó on fica Bartra, sí. renovarà i serà cedido. Clar, està demà no sabem on. A bueno. mi, des de Barcelona m'asseguren descarta a Bartra per al València. Me ho asseguren. A mi també. Jo te dic, la, jo te dic lo que diu la portaveu. Perquè, a més, anàvem a lo que estàvem ara parlant. Bartra no li agrada el projecte del València, que és el mateix dubte que té ara Camacho el del Màlaga. Però al projecte del València li agrada Bartra? Perquè la informació que tenim en Superdeporte és que no. Que el València no vol a Bartra. Que el València no vol a Bartra. Perfecte. Perfecte. Si a Bartra la te va dir-se fenomenal. Fenomenal, però no... perquè coincidissin, no? De Podria sumar-se a la tertúlia i donar la seva opinió. Correcte. Però me pareix que el València no... No, no està interessant en Marc Bartra. No pues Però estan absolutament d'acord. Aquesta informació de... Doncs pues mira, alguna volta tenia que, Què passa això. Eh, parlant d'això, de, de, de parts, de jugadors, de futbolistes, des del dilluns ve sonant el nom de Filip Kostic, jugador serbi que milita en l'Stuttgart i del qual ja vos contàrem tots els pèls i senyals que havien pogut arreplegar des d'Alemanya. 23 anys, futbolista que va eixir de l'Stuttgart, que és el que l'Stuttgart en un principi demanava 15 quilos, però després del descens la cosa podia quedar en menys de 10, que ja seria un preu més assequible per al València, que el problema bàsic és la fitxa, perquè el València està oferint 1,5 i és quasi ja el que cobra el jugador en l'Stuttgart i està demanant vora els 2 milions d'euros eh, i que ara mateix este jugador en Alemanya té tres nòvies que són el Wolfsburg, el Leverkusen i, i el Schalke 04. Molta pasta. Cor tota correcte. Per què el València s'ha fixat en Filip Kostic? Perquè el València comença a tenir la percepció que se li escapa a Xerixef. I hem donat la, la, les dades també esta nit. Eh, en el moment en què el Villarreal eh, té la constància que el Barça recupera Denis Suárez, eh, la exigència, m'han dit pràcticament, Manolo, més que exigència és obsessió de Marcelino García Toral, és Denis Xerixef. A hores d'ara, el Villarreal té diners com per a proposar-li al Real Madrid un traspàs i a hores d'ara me conten mm. que les relacions Florentino Pérez-Fernando Roig són francament bones i que el Madrid estaria disposat a traspassar, transferir el jugador rus cap al conjunt groguet. Per això s'ho està manejant perquè veu que l'opció Txerichev s'esvaís. Altra volta, el problema que deia abans. Com convences a un futbolista de que estiga l'any que ve el València? Però el, lo que el València buscava no era un futbolista per a gats? Home, però tenen per què ser tots Còstic té 23 anys. Ja no són de neu, eh? Ja, ja no són de neu. No, vale, són neu. Sí, però la qüestió és que no té una, no, I, no té una trajectòria, una I me sembla, i me sembla caríssim. Caríssim. Okay. A mi personalment me sembla aquest futbolista caríssim. El València, sí, el València quan parla de, de Kostic parla d'un bon futbolista i de un, a, sobretot a futur. Mm. A futur. Claro se reconeix l'interès, se reconeix que ha estat en Mestalla el seu representant, sí, sí, sí, el seu germà, sí, sí, sí, han estat en, sí, sí, pues sí, en Stuttgart, pues sí, però el mm. que tu dius un bon futbolista, serà un bon futbolista, serà un... és tot a futur. Segur que s'associa molt bé. I, i paga lo car, perquè no és Bacali, que Bacali no te costa res és un futbolista pel que has de pues, pues, gastar molts diners. És un diners. futbolista cotitzat. Has de comprometre molts, molts, molts milions ahí dels pocs que tens per a gastar aquest estiu i t'has de gastar ahí si I, el vols. I sobretot eh? que en els pocs que tens eh, no estàs per a fer massa experiments. Eh, tens que ser molt conservador. Final, eh? Això té un problema ara mateix. El tir, eh. quan pegues el tir, tens que tindre-ho... Sí. No tens que errar. No, no, el, no, no. I el València, abans d'això, té un problema molt gros, que és el fair play financer. Exacte molt gros. El València... Ho contàrem el dilluns. El dimecres, ahir va ser la notícia confirmada, però el dilluns ja sabíem, i a més ho diguem en este programa, senyors, abans d'entrar deixen eixir. Se parla d'una rebaixa del cost de plantilla de, de 30, 40 milions... És una pasta. Mm. És una barbaritat. El València té que col·locar futbolistes que estan devaluats. Claro. Ah, tens un avantatge tens un avantatge que igual no tenen altres clubs, que és que la, la, els jugadors eh, més cars que tens no, no, no els has utilitzat ni són imprescindibles per a tu. Entonces, a l'hora de... Sí, però, sí, però això però, saps tu i ho sap el que ve a comprar. Però, eh, sí, no, no, eh, clar. Vicent, Vicent, Negredo li va costar... Sobretot si l'entrenador, a més, parla també d'ells. Sí, I el sí, clar, no, efectivament. Clar. Parlem de Negredo. a Negredo li queden tres años de contrato y cada uno de esos tres años le va a costar al Valencia 10 de euros entre salario y salari del traspaso. A nivel económico es un drama. a, nivel deportivo es casi es una sort, perquè són jugadores que tienes que llorar si o si d'ells y esportivamente no te va a trastocar. Y Suso va a Milán a reunirse en el interior de Milán y el interior de Milán veuen que no es un futbolista determinante, que no es un futbolista fiable... Y llega a tres palos al año y diu gracias. No, claro, en fin... Pero, igual, igual, igual que el club que a preguntar per Piatti, que es la Real Societat, mm. igual que el club al que el Valencia ha intentado ofrecerle a Piatti, que es el Boca Juniors. Han dicho Piatti, quan? y han dit, 1,8. gracias, adeu. es imposible Es imposible. hay un problema de base que el Valencia Diga, Cuando hay va a Suso tiene mucho trabajo este verano, pues o yo que se trabaja. Pero y, y, Enzo Pérez, y Enzo Pérez cobra 2,5. Claro. que aquí le vas dos futbolistas. ¿Tú crees que un secretario tenía que ver Enzo Pérez no ha dos partidos seguidos de dos años. No, Enzo Pérez va a volver a Benfica, pero en Benfica ¿qué pasa? Que Benfica, que, eh, no Que, van a, que van a tirar ¿Qué de 8 hours o Va a a este? Molt de regal. Senyors, eh, tanquem pràcticament la setmana, encara es quedarà el programa del diumenge per tancar la setmana, però bueno, efectes de dies lectius tanquem la setmana. Amb Vicent Molins, que ha sigut un plaer, Vicent. Anem a buscar omnis, va. Molt bé, a buscar omnis. Andreu Alberola, moltíssimes gràcies. Bona nit, eh, i felicitats, eh, cumpleaños, que vaig a bé tot, eh. <laughs> Que cabró. Folgado, gràcies. Podria ser el teu fill, Manolo. Ho dissem així. Recordeu que demà 3 més quart el Murciélago amb Vicenç Sempere, de Televisió. Recordeu 9 més quart dissabte el bàsquet amb Juanma Romero i que és de la ràdio, de la tertúlia, tornem al diumenge, a la nit, així, a les 11 mitja. Acaba Esport 97, comença la nit. Gràcies, adeu. I